հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Շենը վրցակու կապած աղջիկանը նաղլա։ Մի մարդ մենգել մեն կնգայնում, տահանցնում ամին տղա մենգել մեն աղջիկ։ Աղջիկը հալարուրուցումը մարը վրտանամաթա թուրունների հաստխ է, երակենն պիլերը լոխոտում էլհանիմոնում ուրորուցում։ Վեր մխրը մծանումա, շենը մհիշ կամ մարդ, հեյվան շոն, կատովայնում, լող հոտումա հորնա մորնա լաոտում, սաղ շենմը թողմա մին վրցակ, հանցուվր օրիշտեղը մարդ պեն գալիս վաղթը կանչի, դույուղանը մին շոն, հանցուվր հիչիլավ դույուղանը մին գել մին դամյուրջի, հանցուվր գրքնն սրե։ Հələ մինչև հորն ամորը ոտել է, տաղջիկի ոզմա ախբորն ոտ է։ Մին ղուշտ երան դույղանով էր կուկուր կեցալա գրքնն սրե կեքզոտ է, ճելրա պախեր կլոխոտը զատ է։ Այդ տղան փախչում է կինան մին հերոտեղ, տեսնում եմ մին քրծուղաթու, մին կարան, այդեղ երկու կորպարավ, այդ երեք կտած, կատնը մինիմանը պրտած օտոման։ Թակուն կինա մատահանց կոշտու, կողքերներ են նստում, սկսում նհտնեն օտելը։ Որ պրծնում են մարդն դղանը ասում, ակնեք, ախր կշտաց է ոչ, կնեգել դղանը ասում, ամարդ, ախր սկիսել չկշտացի է։ Մինքան որ որ այդ տղան տահանց նհտ թակուն օտոմա, տանք միշտ մնամ են սոված, մին օրել մարդը թա ակնեք, հանց հայ մեր կշտին օրիշ մարդ է լինի, մզնհտ ուտելիս, թա չէ սոված չենք մնալ, եկ ձեր կրնես ուրուր անապրնենք, տպտպենք, կթանանք։ Ուրուր ձերքա պրնումն, աղալանում, տպտպելա վտտղեն կթանում հրցնում թա, դու հինչ իլլատ միլլատս, ստեղ հինչոնիս, ես տղան թա, ես ես ինչ շեն ըմնում, ինձ իստի մի մրթակ էր քուրոն եմ, շեն ինքսը կրելա, ուզեցալա ինձելոտե փախալում տահանք թադելավ մեր կշտին կած մուն կտերնան կզտե համհար համար դու էլ տար էծերը պահե հղցեն ամեն ծախ անգնու ոչ մի վաղ կինաս վեջ Էս տղան ամմնոր տանում էծերը պահում իրուգնը պիրում տոն մինորել վեր էծերն առաջ նարած տանում հանդ ասմա էս հղցեն ծախ անգնու անցում կնական դզնամ ընդեղ ինչ կայե վեր էս պարավնեն դին ասում Էծերը հղացեն տիրնանում, ինքը անցկենում ինեն գյունում։ Մին խելա վերքենամ հա ես մտածնում մին հերուտեղ մին ծոխա իցրանում։ Թուշու յորանում կինամ հսնում ա տեղ տեսնում ա մին տոն մաչին մին քանի սադանե կն ապրում։ Այդ սադանե կտրան փռնումն մին քան օր պինիցնում մին օրել այդ տղեն մին մս փադնդամ թա գտրե։ Տա կասնավ վրա թակում օզմա ճղը կարում չի։ Սատանոսն ասում է՝ «Սփ չկա, մինքանի սփ տուեք» դինիմ փադին ղաթումը ճղեն։ Սադանեկն էլ ասում են սփ չունենք, բայց կհովակվենք ծիրքորնուց դինինք փադին ղաթումը բերադի ճիկտանք ճղենք։ Սադանեկ էլ հովակումն այդ տղան կասնավը փադին թխոմա միմը ճեղապեցանում, սադանոսն ասում է դե ծիրքորնետ բերադի քցեցիկ ղաթը ճիկտուեք, ճիկտուեք ճղեցեք։ Տահանք վեր մաննարնան քցում են փադին ղաթը Այդ տղան ցիկատամ կացեն է փադին ղաթան տուսոնում, փադին ճղված տեղը հոփակյամ սատանոցը մաննարնեն մնամա փադին ղաթումը։ Իրանք էլ մշկրներան կռացած։ Սադանը կլող բիրադի այդ տղեն ղաչանք պղատան գնանում թա մզզադը հինչ լվոտ ունասես կանենք։ Այս տղան թա ասած եք տեսնամ են պարավներ են աշկերի շտեղա։ Ասած եք ձեզ զադեմ։ Տահանք թա այնա էսինչ ութախ են ուրուրուց են պերցին տակ են։ Կանցնավտ խոմատահանց ողջուն կլխնեն կտորում, կինամ պռվներ են աշկերը յորոնում, սադանոցը իլաշ չիլազնել հվակում տանում։ Պռվներ են աշկերը տանում ակցում իր անստեղը լվոցնում ետնանթա կիննականը մրժենը տեսնան իմ հար մար հունցն ապրում։ Այդ տղն էլ երկու լավ շոնայնում, մինին անումը զանգի, մինին էլ զիրանգի։ Դա պռվներն ասում է կատնտրի կրակին, թողեցեք կենա։ Որ պիրտողեց զանգին զիրանգին պես կթողեք կյա։ Ինքը ձեն նստում է, հղը են գնում քնամ։ Որ հսնում է յուրան շենը եշմա տեսնում մարդ, հեյվան, հավ, շոն, կավուչ։ Դու միասել քուրու լող գրալա, սախ շենը մթողալա մեն վրցակ, մին շոն, մին գել մին դամիրջի վր կրկնս սրե։ Տանմացին սրահան կապում ինքը խուրջինը ցերքնոնում, պիսրանում տոն, քուրը վրախ պորոտս նմա շատ աորխանում, կոլավն անգիրում թա վայ, այ ախպեր եկալս, ախպերը թա հա, կենամատովեր, ծի մին վննը պուկտամ օտում կամ թա այ ախպեր, ծիտ իրեք վննան է այլալ, ախպերը վեր արդեն գիտացալա պենի հինչումնա, ասմա հա, մինգել կենամացին է մին վննը պուկտամ կամ թա այ ախպեր, ծիտ երկու վննան է եկալ, ախպերը թա հա, վերջը Ջաննելոտում կամ ասմա այ ախպեր, դե դու տանը կաց, ես կինամ հրևանան հաց փոխոնեմ պիրիմ, սոված գնիս, հանցու հացուտիս։ Քուրուվեր տանան տուսակամ, համին ղուշուտի երան ցենատամ թա այ տղա, քուկուր կեցալա կրկրն սրե վերկա քզոտը, ճելլերաս տղաս փախեր գլոխը բրծսուրու։ Էս տղան շալվարը հանումա, փող կրկը կպոտում, մոխրավ, լսնում, հյուրթան կախտամ, ինքը փախչում։ Քուրու կրկնն սրած կյամա գլխեր եշում տեսնումա աղբերը հյութան կախելած լոքատան փռնում ցիկտամ ազմա հորս օզում հյութավոտուսկաս փախչիս քեցալամ կրկնես սրալ վերկամ քզոտեն վեր շոլվարան ցիկատամ պտարումա մոխեր աշկերնատերնում շաղվում աշկերավնայ գնում աշկեր հողլողորում աղբերը մեն խլա տղելա փախչում Քուր աշկերեն ցավը վրանց է գնում, վազատամ, կենամ, աղբորու հսնում, աղբնել վազատամ տեսնումա առաջին իրեք ծիրանի ծառ։ Բիցիրանը մայր ծիրանին մինը քուրը կյամա տրատակ ռեն կրծկործում վեր մազամանամ թա ծառը պուկյա վրինգի լոկ քատամ երինում էմինորիս ծառը։ Քուրն էդմին ծառն վեր կրծկործումա օզմա թա վրինգի կատնը դրտողումա։ Պարավնեն զանգին ու զրանգին պեցն թողնում Փրփրած կյաման հսնում տղան թա զանգի զրանգի տրան հունց հոպ տվեք հունց կոլ տվեք վերնին պուտ արյուն կաթի երկու շրերը իրա ինտերնում այդ աղջկանը հունց հոպ տամ հունց կոլ տամ վերնին տիրեու իրա մնակ մին պուտ արյունակաթում տղան այդ տիրեու երանում տինում ծոցումը շները հտանքցում հղենինում քինում Գնամա գնում դեսնումա մենքանի մարդ իրանց քոչը վղճերներավը ծերավը օրիշի վներավ քշում տանումն տանց ամենին ձերքն էլ մի մահակ այնում։ Այդ տղեն էլ ասում են թավեր գիտաս, այս մահակը ինչի է։ Այս ապրանքը լող քեինք տամ։ Տղան կարամ չի ասե, այդ ծուցեն տիրևը դա ճր ճր ճր տղան էլ ասում է ճր ճապկե թբլղե։ Այդ մարդը թա հա տիա դյուս ասում։ Այս մահակը տիա ապրանք լող տամա այդ տղեն, այդ տղան էլ առաջնանում տանում պրվներ են կոշտը։ Թակավերեն տղեննան քչալեն նաղլը։ Մին թակավարը տուղու խողեքի ասման հերչոնես։ Դա կինամա յուրան տատեն կոշտը հրցնում թա բա քուհար էսինչ երգիրումնա։ Տղան կոզի կուճուր շատ ղովատ հավայնում, վեր քարեն հոպտար ջուրար կթցնում։ Ասմա ցիս մինգել զենքս ինձ տվեք։ Կինամում իմ հորս շորկյամ կթանամ։ Ցին իհերումա զենքը կապում, կթեն թուշավը հղեինում կինամ, կինամ ավր հորս շորկյա։ Շատա կինամ թախրեք, մին կչալուա պտահում հրցնում աթա, հիշտեղ կա խմելի ջուր, քաչալաթա, ստեղած մոտը ճիրավեր կա, պիտի քինդիրավը մինին կապենք, նիմնը վեդրավը տուսոնե։ Քաչալաթակավը ընդղն քինդիրավ կապումա, վեդրանտնում ձերքին վեր նիմնը ջուր տուսոնե։ Հենց վեր տահուսնում է ճիրավերին տակը, քաչալնոզում է վրտուշ չոնելի, թող է ճիրավերը մցին երոնե քշիկինի։ Թակավերեն տղան ղաչանքանում թա վրտուսոն էսե ցիս քզն տլագան։ Քաչալ դրան դուսանում ցին նստում կինամ մին հրուտեղ շորերը փոխում հղեին գյուն թակավերեն կոշտը ասմաթա ես ընտղած եկալամ Իսկ թակավերն տղան դրան հղենի պտահոմա առաջինան չիմչի ետնան վեր բերադի կենամին թակավերն կոշտու այդ քաչալը թակավերն վերասմա ես եմ տղատ դա ամեն ինչ գլխուենգյում բաց սուսան Այդ վախտը թակավերն ուրան մոտ է մարդուցու հվակոմա թա ես ինչ ծով են գրաղ են մին հյուրի փերի աղջիկ կա կինացեք պիրիկ հին ջուրա օզմայինի կեցեք պիրիկ Ոչ մինը ռիսկ չի անում այդ տղան թա ես կքենամ տրանզորք ցի ընտամ, զենքերն ընտամ, երայնում ցին, զորք հավաքենան վերետեղ չկանը բիրի։ Շատ ընկենամ թախրեք, որ հսնում են մին կրմունջու, տեսնում են մրջևնեն, քարվան կապած կմուրջավնանց ընկնում, զորքն ոզում աթա կողտակինի, տա թողում չի։ Զորքը վննակցնում ասմա, տա հանքելեն ըսծուրացներ, թողեք կինան ապրին։ Քարվանը վեր անցակենում պրծնում զորքնոզմաթա կարմունջնանցկենա այդ վախտը մրջևներեն քմակեն թուբունան մինի սասանում թա հարկավերին կելական Մի խելավղտ վրկինամն տեսնում եմ մին յուղոնոգի ճոտ հղացումը վերինգյաց ոզում ընդ կողտանանց կենան տա թողում չի յուղոնոգ են ճոտը յուրանում ձերքան թողանում թրջցնում թրջցնելիս մարը գյամա թևերը թափտալավ սասնելավ ճոտ են գլխավն անցկենում, ճոտը թա մամա մամա սայա ինձ զադողը։ Զորկնել ակենամ, հոսնում ծով են գրաղը, տեսնում եմ մինցուկուն, ծմակումը վերինգյաց, օշը տարած, օզում աթալհաս տակ է։ Օզում ընթա կողտան անցկենան տա թողում չի, երոնում, թողանում կծում չյուրը։ Խելա վերքենամն հոսնում են թակավերեն աղջկանը պալատը։ Աղջիկի թակավերեն տղեն ասում է. «Իրեք պայման ընդունում առաջիդ»։ Թավեր կրծեր կադարես, կյամում քս, թաչե չէ։ չէ Առաջ մեն շուվալ ծորեն մենգել մեն շուվալ կորեք յուրն հետ խառնումա ասմա պիտի ճոկես ամեքա յուրան շուվալնացես լցնես ծորնեն շուվալնել մի գարաղում տինիս կորեք ընդել մի գարաղում տղան մտածում աթա ինչ անե քերենկեսիմը մրջևներեն քարվանը կյամա ճոկում տինում գրախ քինամ եթե նախջիկի մին մեյդա պիրում մաչան շախկատամ կոտոր կոտոր անում թապիտի յուրուր անես սղծնես Քշանանել ես կամ տեսնամ կողքդ նստած խզնոց զրուցնելիս։ Տղան պյուրում է այդ մեդին կոտորտանքերը ուրուրանում, աշկերը դնում ուրան տղը տեսնում է ճոխնել շիլդիին։ Են իղոնը գեվեր ուրան ճոտեն այդ տղան զադալա կյամա ասմա աշկերը փոխ է, թփորած մինը պուկ է, քսի աշկերը սղննականա։ Տղան տիելանում է։ Քշհանա աղջիկի կյամա տեսնում մեդը նստած դրան հետ զրուցնելիս աղջիկը տղեն հրցնում է թա դուզն ասե ինձ քզտը է ստանում թա ուրիշու տղան թա ինձ էտը եմ ուզում տանեմ աղջիկը հովատում չի Էքսի օրը աղջիկը մի մտան այապիրում գցում ծովը տղեն թա դուզ պիտի ունես Տղան ծովն գրաղը մնակ ուն նկացած մտածում թա ինչ պիտի անի բյուրդանն ծուկունո մտան անկծած բյուրը մտամ ուրան Տղան աղջկանը յորա անոն քնում հորոկոշտու դասնում են մարտին կցալն ճոկ օթաղ եշմն վեր ինքը կյա Այդտեղ հեռնասումա մտկրները մը ստպված այլար, վերսամր տղան չի։ Տղան սկսում է գլխամն անցկացած նաղլանել, այդտեղ գլոխն ընկյուն վեր թակավեր են տղան, հենց դայա։ Բիրմն այդ քաչալենցին կմական կապում, քաշ-քաշանում սպանում, տղան էլ աղջկանն հետ պսակում է, քենամիրան հետ հանգիստ ապրում։